Боже, ние благословуваме нашата сестра Даниела за оно, що имаш ти да зборуваш, Господи, преку нея, сите нас, инспирирай не в молитвите, инспирирай не в посветеността на Тебе, инспирирай не в доследното следение, у всяка област на нашия живот, на тези Ние благословуваме да то тече помазано и силно. И бараме си дух неприятелски да биде свързан, блокиран, унищен, за да може Христовия дух да ослободи Словото, но какво ще трябва. За полза на църквата, за слава на Тебе, Господи. По името на Исус. Амин. Амен. Пред някои време почнах пак да проучувам Библията от книга Мойсина. Ти порно ти да седеш, защото ако нещо не знам. И така, това е пат реши да почнем от ангелска Библия, защото нашата Библия има повече Библии, много слабо кажува за некои работи. И така да ке възподелам с вас оношо, Господ ми го зборува на мене. И това вечер се моли, викам, Господи, защо трябва да кажем, да кажем, що не е да забравя. така да, тя проучуваме четвърта, първа книга Моисева, значи Битие, четвърта глава цяла. И пошто оваа недела се зборува за црквата, да видиме што кажува оваа глава, како може да е побрзаме за црквата, тоа е за нас Не Нели како што кажа Зоки, предходниот пат црквата е луѓето, не а, сграда, така да црквата може да се спореде со сграда, меѓутоа тоа не е град, сградата ја градаме ние, поединците, членовите на црквата. А, првиот до третиот стих. Значи, Адам я позна своята жена и в другата Библия вели легна с жената своя, коя зачна и го роди Каин, па рече, добив машко чедо со помощ на Господа. И сега ви, и от другата ви читам, придобив човек от Господа. Го роди Авел, брат от Кайнов, Авел стана сточар, а Каин земјоделец. Значи, со ово првото, Господ сака да каже, кога Адам легна с жената своя, сите знаете що значи, значи едно заеднищо, интимно заедништо между сопруг и сопруга, кој ще Бог го дозволил само в брак, не от брака. И след това се запознаваме физически, духовно и заедно и духовно и социално, значи запечатени сме и сме един с друг, стануваме едно тело. Е, сега прашањето е колку ние го имаме тоа заедништво со Господ. Колку го имаме тај интимен однос со нашиот Бог. Дали можеме да кажеме дека го познаваме доволно? Што знаеме за Господ? Отдалечуваме ли се од Бог или се приближуваме? Каков е нашиот однос со Господ? А, во тоа време, нели, а Ева вели, Добив машко чело с помощ на Господа. Нели прво чела, кога добиеш, много си радостен и си викаш, леле, ке направя нещо, за Господа, ама натам ке видиме за жал што се случува. Е сега, пощо тук са първите луги, значи а, църква, првата са луги, църквата е луги, е семейството. Първо са били Адам, Ева и Бог, а после Адам, Ева и, не, и нивните синове. Значи той е веке първата църква, малко. И ние а, можеме да се споредиме църквата, сме семейство и сме довагаме тука, за да видиме заедно с Бог. И исто така, нели, трябва да се подржуваме един со друг, да си помагаме един со друг. Всеки ден от нас има различна улога и всеки допринесува дали имаме заедничество един с друг? Значи, вие са риторички прашения, на кои ще може самите да си ги поставяте и да си отговаряте. Знаете ли, що го маче брато или сестрата? Помислете си, ай, например, сега да речем те гилтени пред мен. Какви, какви изкушения гилтен се сочува? Значи ние сме семейство, не можем едно дете да го занемаряме, а къде другото да одеме. Може, всеки един от нас има свои миленици кај кои шо повеќе си оден и повеќе му одговарат, меѓутоа треба да направиме нешто да се променеме и да отидеме барем кај некој кај кој шо никогаш не сме били и ништо не знаеме за него. Имаме ли единство? Имаме ли љубов? Подржаваме ли се еден со друг? Знаете, чудно е, дури од Фейсбук ќе видите кој с кого се подржава. Жално, ама вистинито. На кой ки се яваш, например, от 3 сата, ако ти се случи нещо? На кой ки се яваш? За да дойда да ти помогне. Ангел. на Ангел. Добро, до нас не се случи това неготино, ние се явиме на Горан от 2 сата, ако ни застана колата и он дойде, пално на Господ. Добре, ще не би е изключил телефон. Посудриме с околата и България, Пейчо дойде и не взема. Така да, тоа, оно што и ние сме го правиле, Господ после го прави преку други луѓе за нас. И аз сеќавам Милчето и Зоки ко беа удрили со Снежана од Делчево, враќајќи се. Ние бевме на планина и тогава како не викна, Самуил беше мало дете, околата и аз и Ангел се зачудиме, ако почна да се моля. Господи, защити ги, дяволе, ти нямаш право на дни. Ние се гледаме и се чудаме първ път таква молитва. То беше инспирирана от Бог. Така да, оно, що вие го правите за другите, значи Бог ги направя и другите да го правят за вас. Е сега, дали той е добро или лошо, вие си знаете, значи лошото се врати значи, Авел станал сточар, а Каин Земеделец. У това време, па и сега, на Близкия изток, а, има такви занимания и още се популарни. Меѓутоа, пред тоа, ако сте читали от почетокот, Адам и Ева били обградената, за ни било все обезбедено. Извършували ги задачите радостни. Е сега и соуживание. Е сега веки са изхвърлени от Едемската градина и сега мора да се борят за храна, за облика, за заслонище и за себе и за фамилията. От трети до пети стих читаме. Еден ден Каин му принесе на Господа жрътва от плодовите на земята, а и Явел Принесе от правородените на своя добиток и от мръсното. Господ погледна милостиво на Авел и на неговата жертва, а ни поглед не свърти към Каина и неговата жертва. Затоа Каин се налоти много и лицето му се смени. Тук веке довага тоа дека кой вели дека или е не са давали десеток, значи давале се. Веќе обоје у денешно време десеток. Е, сега, много пати за жал, някои ни се лютат на нас, защо ангел сборил толкова често за десетоко, защо вака, защо така. И си навагат изговори. това, он сака да й каже дека оно, ако, го, ако почитуват Библията и ако го почитуват Закона Божи, се ще пишува Библията, значи ќе напредуват, ако не, не. Значи, они дават жртва, това, ако забележате, а, вели, Авел от Правородените на своя добитък, а за Каин не пишува, вика само дар принесел. И много е важно да биде първото, първото. Ние, ако одеме, обично, го одеме нели в града да си вземе плата и тогава ги плакаме и сметките, Мегуто, ако я земеме, одма земеме, што спасене или не е до нас, ама вземе го, той го тръгнеме <laughs> на страна. И викаме, той ги го тргнеме на страна, секој ќе плакаме сметки. Е сега, фалам на Господ, до сега, сакам се Господа да се сто ставаме до 20 давания, а надяваме цената му дека и до 30 ке доеме. Сега може някой ке рече, лесно вие на вас имате, ама ние почнаме, ко немавме, ко беме на едноплат. Почнаме со 10, ако шо Бог кажа, изголемуваме на 15 и дойдеме до 20, а некој пат и 30. Се надяваме на ден како некој ще живеем от 10 на Господ 90 Боже. И така, а, значи, много библейски, какво се вика тия, шо прочу от Библията. Библичани. Да, <laughs> библияши. А, велът, ли дека, може би, Кай негов и остав бил несъответен или жрътвата не била според Божите стандарти. Моше знаял, дека треба да се принесе жртва, прва жртва, а не така само да. тоа, ако, ако е донесена жртвата со зла намера или со мотиви а, погрешни, тогава Господ гледа на срцето и знае. Значи, кога даваме на Бог и кога даваме на другите, трябва да даваме со радостно сърце. И така, не ли се е Божие? Не е нищо наше. Дори и децата ще ни са дадени. Все е от Господ. Да му даваме все, що трябва. Най-доброто му време, во пари, во ствари и во таленти. Е тук, кощо ова недела от Чарлз Стенли я преведува програмата, Чарлз Стенли вика, трябва да бидеме покорни на Господ, вика, най най-голем неприятел на покорността е делумната покорност. Що значи тоа? Господ, ако е речел 10, е, ја ќе давам 5. Ама сега, Господи, ја ќе ти објаснам зашо давам 5. Оти тоа и тоа и тоа. Или вака треба, ама ќе ти објаснам ја зашо. Па ја не слагам, па вака. Па така и така, нели е навагаме си ние изговори и после се чудиме зашо не напредуваме или што е работа. Јас се сеќавам пример у в Евангелска църква на една сестра и беше дадена пари за куйна. Луѓето дойдя и видя, дека куйната и беше ужасна ситуация. и дадя за куйна, ама сестрата не да си купи куйна, затоа ще сметеше дека парите за нещо друго трябва да се потрошат. И е, после тия луги, ако дойдя пак не и дадя нищо. Затоа што не го направи оно што трябваше. Значи, защо некој пат си се lutimo един со друг. Нели? Тук вели а, Каин се наоти много и лицето му се смени. Не ли е можел Каин да рече, братче бе, на тебе Господ ти погледна и там помоли се за мене, нека го вземе и моето, нели моята жъртва. Ама тук довага веќе любомора, завист, па зашо на него, па како тај го бива, за тоа мен не ме бива. То не е точно. Никой от нас не е опасност един за друг. Всеки ами. си го бива за нещо отредено. Значи никой не може да му вземе позицията или уловата на друг. Сега Милчето е бива за свирение. Е ли? И аз знам да свирам на ситисайзер, ама те не свира. <laughs> не ми е дадела Милчето ноти. <laughs> Ние го време <laughs> свиря ократъл. И аз, беше тинеджерка, суперточетка ми, гледахме Тина Тарнер и много ни бяха интересни тия позади на шопеят женските и викаме, ние сакаме така да пеем и тия сите ръка. Сега са Божанка и Моника. За дълчета. За тия Тарнер. Пала на корпорацията. Малко е бела. Значи да не е кажу, сега, всеки от вас си го била за нещо, Гоги си го била за кучиня, да. си го била за деца, друг си го била за то. Само за кучиня. <laughs> за кучиня. Значи всеки да си го найде своето место и пред кой се докажуваме ние? Защото ке покажуваме ли на брата, сестрата, кой сме? Защо да се лутеме? Значи, а, найди си го местото и стой си на това место и не е важно другия шо ги каже. Значи вели дека Кайн се налути а, и одеме от 6 до 7 стих. И Господ му рече на Кайн, Защо си луд? Защо ти е сменето лицето? Защо ако работиш право, светиш от насмеяност. А ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата, що дебне връз тебе, но ти още можеш да му се спротиставиш. Е, е И от другата Библия ти прочитам. Защо, защо се лути, защо се помрачи лицето твое? Зарем кога правиш добро, не си ведър во лицето. А ако не правиш добро, тогаш гревот е пред вратата. Той те влече към себе но ти два го. А у сръбския превод вика грех чучи пред има. Знаеш колко куче, кое е спремно да скокне, ако не опростиш, ако си луд. Демне. И предходно забрави да кажем, по връзка с жртвата, вика Пейчо води го има кажано, вика жртва е, кога, не, кога те боле. Не е жртва, кога имаш и даваш, него кога те боле, кога даваш последното така да куките за доволе, тогава е жертва пред Господ. Значи, радуваме ли се на успеха на другите? Какво реагираме, ако някой ти каже дека си направил нещо погрешно, дека си направил лошо? Тук Бог му вика на Каин. Защо ти се помрачи лицето? Що е со тебе? Значи Бог му дава шанси, он да дойде и да се покае и да си я поправи работата. Нека каже, и аз съм на брат ми. Така да Ония ще имате деца, знаете дека всеки път меѓу децата е имало така малко ривалство и всеки сака да се докаже. И аз, например, на моите деца и правяше особено в Сара и Анна Мария, ако се скара, вика, май сега да се бацате. И они в Бацате заедно. <laughs> сега веќе не можем да ја правам. <laughs> Важно. А, значи, дали се поправаш грешката или отрекуваш па ја не го мислеше тоа и одма почнува оправдание да си наваѓа. Па не го мислеше, па така беше, па така беше. Добро, некој пат нели би не е твоја грешка, ама може да кажеш Добро, јас се извинувам за тоа што те повреди, ти си така мислил и готово. Многу е тешко некој пат збору извини. Посебно кај малите деца, ако сте забележали, многу е тешко да кажат извини. Значи, Каин отбива, Бог го храбрува да му дава шанса да се покая. Каин отбива и после това остатък от неговия живот е пример за ония, ще отбиват да си ги признаят грешките. Значи, следния път, ако наревучение за църквата, ако някой ти каже дека си грешка, преизпитай се себе си, види шо е и избери го Божия начин, а не Кайновият начин. Значи, за Каин, за да го совлада греот, ще демне на влезо на неговата врата или на влезо на неговите жълби, той трябваше да се откаже от любомората, трябваше да се откаже от гневът, за да тай грев после не стапне во неговия живот. Гревът седе пред вратата и денеска, пред всеки ден от нас. И вие сте сведоци на тоа. Много пати, ако почна да се дешава най пат Анче беше кажувала, вика, ние почаваме да се преизпитуваме, шо има кай нас шо такви работи се со кола, со воз, со почнува да ни се дешава. Значи, како ни ние можем да биеме жртви на гревот, ако не го совладаме. Ама не можеме со наша сила. Затоа ни треба Господ и затоа ни треба вера и ни треба охрабрување, молитва и од другите верни. Па защо се ние събираме тук? Църквата трябва да бъде най-безбедно место, дека ще можем да си ги кажем нашите слабости и да речеме, брат и сестра, може се за мен, имам проблем с това. Не да се разтрубуваме наоколо. Значи ние сме локална църква, да правим един меги друг, що можем, а после и за другите около. А много пати, не ли, ние сме достъпни за всеки един надвор, а за тук, за нашите не сме достъпни. Е, сега не зборам против а, ангел норма и лайвен ще правят на бегалците ще помагат, ама много често някои луги се крият за това. Знаеш, аз правям за бегалците, а за тук, ай, пъти, кой ги ще там, нека ги нека се знаят, они са верни. Нели, всеки ден от нас има паста, сапун и чорапи, затова можем да даваме на бегалците, ама ако нямаме, тогава трябва да си даваме тук, между нас. А, Светиот Дух ќе ни помогне да го совладаме гревот. И затоа ни треба заедништото со браките и сестрите. И посебно ако дојдат некои нови души, треба секој ден од нас, ли прво како Милчето што правеше со Сања, менторирај, менторирај, и вика, ајде сега повели, сега си веќе оди малку сама и оди и со другите се меши. Не, ова е мој, јас ке го зеам, ама тај после летне си. Значи, тоя битка ще ке се отвива низ целия живот. Грела ке демне през нашата врата, а се додека не е сретнеме со Христос. А ние трябва се да го отбием. От 8 до 10 Каин пък му рече на своят брат Авел, айде да излеземе. И откако се найдава во полето, Каин скокна на брата си Авел и го уби. това Господ го праша Каин, каде е брат ти Авел? Не знам, отговори. Зарсумя чувар на своят брат. Господ продължи. Що направи? Слушай, кръвта на твоят брат вика кон мене от земята. Значи, ово е първото убийство от почетока на създаванието първото убийство на, или проливание на човечка кръв. Е, Само Бог може да го отземе живота. Няма ние право. Непокорността, непослушността на Адам и Ева, пощо били непослушни на Бог, донесели грех в, човечка, в човечката раса. А, замислите си, не е ли он яде от древото на живота и може да речете, па добро, сега они може са мислили, той е наш грех, ние сгрешим и готово. то тай грех се шире и, и колко и бързо се шире, шире и веке оде на децата и станува все по-голема и по-голема. Значи, непокорност или непослушността на Адам и Ева оде кај нивните деца, веќе кај Каин, он е огорчен, непокорен и веќе улева у грев, убива човек и оде од генерација на генерација. Значи, Адам и Ева биле против Бог, значи, биле непослушни против Бог, ама Каин и против Бог и против човек. Веќе овој повеќе. Затоа нашите деца Нали, някой път имаме, а, имаме три деците и възпитуваме ги исто, ама всеки не излезе какво ще трябва. <laughs> Едното излезе по-послушно, другото не. И сега може да речеме, точно и на родителите е проблема. Обично викат родителите не си ги възпитали децата. Ама тук, нали, Каин дозволил грело да влезе. да личното, личният избор. Uh, како што вика во Нофио заед, вика мал оган запалува многу голема гора, значи тука мал греф, а веќе расте и се шири и напредува и излева надвор од контролот и се претвара у трагедија, наведум мал греф у наводници. А, Бог па го прашува Каин, каде е брат? Што мислите? Не ли е знаел Бог каде е брат? Знаел е? Значи пак му дава шанс. Дава му шанса да каже, да се покая, да рече, прости ми Боже. Какво да го съвладаме грево? Грево, според мен, аз ще съм изкусила, се съвладува спротивно на това, защото е мач. Ако имаш любомора, тогава давай, моли се. Ако охрабрувай, благословувай, помагай. Така да обратно доброто го съвладува грело. И тук Кай отговаря за, рем... за ремнясо негов чувар. И що мислите, ние е чували ли сме на нашите браки сестри? Да. И трябва да сме. Трябва ами, да сме. И е, сега тук малко е незгодно, не е ли? Посебно родителите и деца, някой ке рече, замислите си, аз сакам някой да ми каже за моите деца, ако ги видя. Ами някой ке рече, не ми кажувай, що се дешава. И аз обично на тинейджерите, още додека изборуваше, лично и кажуваше. Кой съм видела, лично и кажа. Много направиха родителите, затова ще сакам първо с тинейджера. И за жал, пана някой ще ме лаже. Ама добре. Значи, шо ке направиш, ако видиш нещо? Например, Сара и Стефан много пати са си биле чувари един и друг. Сара е изливала угоден са Атос, Стефан да го чува и он е довел Сара да чува от разочарование. Значи не да викаме баш ме гайле, шо какво се случва, него да укажуваме с любов. Значи Каин веќе оде поната му согрева, лаже, не знае къде е брат му и му от 11 до 15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 кой ке ме найде, може да ме убие. А Господ му рече, не, тук кой ке го убие Каин, врз него ќе биде извършена седмократна одмста. Значи Господ му дава казна на Каин и забележите дека и мале са плодна почва. Ако са били изтерани от земята, от Едерската градина, значи почвата е била все още плодна и е давала. Меѓутоа сега веќе Господ му дава казни и го изтерува и от тая плодна почва и он е веќе скитник. Е сега, кога Господ ке наказне, а казнуваме некој пат, како реагираме с тоа? Бунтуваме ли се? Против Господ или го обвинуваме Господ? Господи, ти си крив, ти не ми кажа. Не, не го трябва да се изправиме, да си го обновиме нашето заедничество со Него, Затоа, го си коригиран, не, не обнови го твоето заедништо со Бог и продолжи натаму. Е, натаму <clears throat> вели дека тука се нели до сега се Адам, Ева и Каин и после многу луѓе се прашуваат кај, кај му е жената. Меѓутоа Адам, и Ева имале деца и затоа Каин земал или е некоја сестра или внука, защото това гените били чисти и смеяли да се взимат. Мега това Каин тук чувствува вина и страх от гонение, от мъзда от фамилията. Значи ако он е убил, тогава и он може да ме убият. Забележали ли сте дека некой пат, оно, що вие си го мислите или тогава мислите дека и другите ке ви го направят. Оно, що вие би го направили на некой и се плашите дека и некой друг на вас той ке ви го направи. Значи и Каин вика и аз уби е сега значи мъж и они ке ме убият. Затова трябва да пазим, що правим. И от 15 натаму. От 16. Каин отиде от пред Господовото лице в земята Нот, източно от Еден, и там се насели. я позна своята жена, па тази зачна и го роди Енох. На Енох му се роди Ират, от Ират Мехујајл, от Мехујајл Метусайл, от Метусайл Ламех. Ламех заеде две жени, едната се викаше Ада, а другата Села. Ада го роди Явала, кой стана прататко на ония, що живеят по шато и судовиток. Името на брат му беше Ювал. Той е прататко на сите кои свират на харфа и кавал. Села го роди Тувал, по братът и Койковото руди от броза и железо. Името на Тувал новата сестра и беше Нама. Ламех им рече на своите жени. Адо и Сел, послушайте го моят глас, Ламехови жени, чуйте я моята беседа. Убив човек, защо ме рани, идете, защо ме удри. Ако Каин беше отмъзден седомкратно, Ламех ке биде 77 кратно. Значи, ако въвели седмкратно значи, казната на онай, що ќе го направи истото, ќе биде целосна и полоша од таа на Каин. Посебно луѓето што се одвојат од црквата, како тука што е кай, веќе изподен од, нели, од плодната почва, веќе или замират, или стануват полоши. Така да да не спореме некои, не, да не се лажеме. аз не одам на църква, затоа тая тај тая ми повреди, дома ки си читам Библия и дома ки бия много свет. Сите знаеме какво завършуват тия. Или па другото, одам на домашни групи, а не одам на църква, затоа што там така не ме сапят и така натам. Е, тук ки ви кажам един вид, <laughs> да го ще порано, нели, а, некоя майка му викала на дето, Сине, станове 10 сато, закъснаме за църква да одем. И он вика, не оди. И защо не одиш? Они не ме сакат и я не ви сака. И дай ми три причини защо да оди. И она вика, добро, първата причина е 10 сато, каснеш. Втората причина е, имаш 40 години и третата причина е, ти си пастор на църквата. <laughs> много пати и ние така се чувствуваме. И аз се чувствувам. Като жена на пастор. Пастор не знам. Не, е една събраница като фалбо. Значи, кога са оставени луѓето на себе си, стануват по-лоши, а не по-добри. Е тук доброто нещо е, що ни покажува какви таланти или таленти мале и различни таленти и способности Бог дава да се родат и все пък, и все пък он е грешен и направил грешка. Господа дел не е ли викал, ние ще свират на харфа, той е е добро нещо. они ще прават орудия, бронза, железо, овие што правиле, живеят по шатори с добитокот, значи веке се шири народа и сепак Бог благословува. И ако край направил такво лошо дело, тоа, гледате що кажува овај lameh. Ако вика он е, биде отмъзден, тогава аз ке върнам 77 кратно. И, и си кажува, убив човек и убив дете, защо ме удри. Значи още по-лошо. Ай сега, вие били непослушни Анамиява, сгрешили против Бог, Каин греше против Бог, убил си го брато, Uh, protiv Boga i protiv čoveka, ova je pa duplo sve poveki. И dete, i čovek, i protiv Bog, i, и kako što vi kaj, 77 пати, значи по-лошо и по-лошо. И тук веќе се появуват две групи, оние што се индиферентни кон гревот и злото, не ли, равнодушни, да, и оние што го повикуват Господ или наследници, радосната вест е дека у 25, 25 стих вели, Адам я позна своята жена, роди син и му го даде името Сит. Тая рече, Бог ми даде друго дете, вместо Авел, кого Каин губи. На Сит му се роди син, кому той му го даде името Енос. Тогаш почна да го повикуват Господовото име. Само да видам от другата, що пишува. Почна да се повикува името Господово. Значи сит го зазима местото на Авел, како лидер на лозата на Божите логи. Е сега наше е ние да се определяме и да кажеме, да отлучиме на коя група луѓе ке припаѓаме. На тия Божите луѓе, што се послушни и што прават оно што Господ го каже, или на оние кои што сме равнодушни кон злото и си викаме, па добро, сега не е наше ние да се мешаме. Што да правиме? Дешава се. Така да бидете, охрабруваме, бидете чувар в своя брат и сестра, ама с любов окажите. С любов и върнете го назад, кой и да е. Гледаме дека има много шо беа тука, сега ги нема. Некој пат си е нивна причина, на некој од нас е причина за тоа што сме ги увредиле, ама шо е наша да ги кажем и да ги върнем у Божиото семейство. Значи това Господ на мен ми разборува още пред така да не е днеска правилна проповед. Се надявам да ги на вас хиляди на благост. Amen.